яка за цих обставин однаково не допомагала. Натомість він видобув з ножа, стиснув руків'я трьома вцілілими пальцями правиці і спробував дістати ним до рук, що стискали його кісточки, але не дотягнувся за якихось 15 дюймів. Ноги його, здавалося, ось ось переламаються. Ліва рука також пальці вже ледве трималися за підвіску. Йому лишалися лічені секунди, втрачати було вже нічого. Отож Сміт відпустив руків'я, натомість затис лезо між скалічним великим і рештою пальців, обернувся і кинув ножа так сильно і точно, як тільки дозволяла рана і туман перед очима. Гострий біль у лівій гомільці, чийсь зойк пронизав його свідомість одночасно. Вага, що притискала до дашка його ноги, зникла. Секундою пізніше Крістіансен, якого Томас зумів утягнути до вагончика, тупо дивився на ніж, що протнув його правий зап'ясток. Але вигравши, Сміт водночас і програв. Тепер він лишився без зброї перед Карачолою, який, дочекавшись слушного часу, ривком дістався до підвізки і, тримаючись за неї лівою рукою, звівся на ноги. Його автомат був націлений просто смітою в обличчя. Зосталася одна однісінька куля. Посмішка у Карачола була майже гречна. Тож, як ви розумієте, я діятиму. Напевно. Смітою подумалось, що у нього з'явився шанс. Аж тепер. Коли його ноги були вільні, він помітив, що вагончик розгойдується вже не так. Карачола, очевидно, цього ще не помітив, а коли помітив, то не збагнув причини. З усиллям волі Сміт відвів свій ніби загіпнотизований погляд від дула автомата і подивився вгору за плече свого суперника. Перший пілон був уже за футів двадцять. Прикро, Брикросміта. Карачова ретельніше вів дула автомата. Але рано чи пізно всі там будемо. Погляньте назад, порадив Сміт. Карачола ледь помітно усміхнувся, ніби не вірячи, що його намагаються ошукати у такий простий і давній спосіб. Сміт знову подивився йому через плече, здригнувся і перевів погляд у бік. Посмішка миттю зникла з обличчя Карачоли. Раптово, усвідомивши небезпеку, він рвучко обернувся і позирнув назад. Із його губ зірвався крик жаху, останній в його житті. Сталеві поперечини пілона ударили його ззаду. Карачолина спина і заклинена у підошві підвіски нога переломилися із хрускотом, який пролунав на сотні ярдів довкола. Ще за секунду його змало з дашка. Але в прірву летів уже труп. Із розчинених задніх дверцят Томас і Крістіансен бачили, як знівечене тіло зникає у темряві долини. Тремтячи, мов од гарячки сміт, поволі підповз до підвіски оперся на неї спиною. Потім так само поволі, долаючи неймовірну втому, підвів голову і поглянув униз. Другий вагончик, що підіймався назустріч, саме проминув найнижчий з трьох пілонів. На щастя, першим до середнього пілона мав підійти вагончик зі смітом. А втім, Вибору у Сміта не лишалося. Він мусив зробити саме те, що мусив, і ця сприятлива обставина найменшою мірою вплинула на його рішення. Насамперед, він видобув із торби два заряди пластикової вибухівки і закріпив їх за підошвою підвіски. Далі перевірив, чи на похваті запали. Тоді міцно вчепився за підвіску сам. На півдорозі між двома пілонами вагончика почало розгойдувати дужче.